Azaroak hogeita bat gaur osteguna da eta hau berrion albistegia duzue berriozar erratiaren albiste mankizuna ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai, pues gaurko albistegia entzun dugun bezala, niun bolero maz antzeslana larun bat honetan audio, auditorioan titularrarekin irekitzen dugu. Alaxia eta diferentzia konpainaren eskutik niun bolero mas obra ikusgai izango dugu larun bat honetan arratsiko sortziretan musika eskolako auditoriumean honetan maitasunean gaizki ulertuak eta maitasunaren putzu ilunak antzestuko dira. Antzerkiak lantzen duen gaia dela medio emakumeen ganako indarkiriaren aurkako nazioarteko gunaren arira egindako programaren barne kokatzen da baita helduentzako antzerki jaurdunaldien barra barne ere. Esatekoa da, obra honekin, helduentzako antzergi jardunaldiak bukatutzat emango direla. Antzez ikusi nahi duten horiek, sarrerak lau euroren truke erosialko dituzte, antzerkia hasi baino ordu bat lehenagoxe. Noski, musika eskolako lehiatilan. Música eta euskararen mintza praktika bultzatu asmoz trikitilarien erronda. Bai, Xabi Topaguneak landu duen Euskarak irureunda irurita bostegun programaren barne, zorro kataldeak trikitilariekin taberna taberna, Euskara zitze eh, hitz egin daitekeen horietan zehar zehazki kale bat antolatu du dinamika honek Euskarak kaleratzea helburu izanik, bihar ostiralarekin zortzit erdietan hasiko da kale berri tabernatik eta hilabetero irugarren ostiralean errepikatuko da. eta sortzenek eh, lontzeri buruzko itxaldi bat eskeneko du, gaur bertan. Bai, gaur arratxeko, seietan sortzen ikasuatuak lontzeren inguruko itxaldi amango du kulturgunean, mendialdea, guraso elkarteak antolaturik. Eta Euskara ikasteko bekak, e, bueno, epea zabalik. Bai, epea, epea zabalik dago, azaroren hogi arte zabalik, noski? Eskaria legezko egiteko, agiriak udaletxiko auzo bulegoan e, aurkeztu beharko ire astelenetik ostiralera guztiko zortzietatik eguerdiko ordubiak bitarte berriozarren erroldatutakoak, baita autonomoek eta egoitza soziala berriozaren duten mikroenpresetan lan egiten duten langileek eskatu dute udaleko euskara zerbitzuak luztatutako beka hau informazio gehiagorako irubebikoitz.berriozar.es Eta Gaztelekutik aurre monitore ikastaroa Bai, premonitore ikastaroa amabi, amabost urte, bitarteko neska zuzendua dago ikastaroan ingurumena, seksualitatea, teknologia berriak, sukaldaritza, elkarkitetza eta barriko gaiak landuko dira amaierarekin gazteak udalen eskuko, ziur eta giri bat jasuko dute izena emateko gaztelekoan artekaleko, artekalekaleko sigarren zenbakian aste artetik ostiralera, bostetatik sortzeak bitarte eta la arumatetan ordea goizeko amaiketatik eguerdiko ordubiak arte berriozarren erroldatuak, hogei euro horreindu barko dute izena mateko orduan, eta berriozarren erroldatuak ez diren akordea hogei tamar euro. Informazio gehiagorako, ikariari abildua hotmail.com edo behatzi lauzortzi 06 0 bat irurogei telefonoa. Eta berrio zartarrak pragaradoaz kantatzera. Bai, azte honetan, justuki, elkarrekin abesbatzako amaikalagun lagun pragan arituko dira, 2002ko Preach Adventure Almetin delakoan, oibarko aritza abesbatzako bertze hiru lagunekin batera, iruñako medialuna abesbatza osatu eta indartuko dute. Txekiako hiriburuan hiru kontzertu emateko. Eskozia, Portugal, Holanda, Suitza, Irlanda, Ingalaterra, Austria eta Suedia herrialdeetatik joandako bertze amabia abesbatza ere ere dira eta hemen goek kontzertu bat kantatuko dute horietako bostekin batera. Zuzendaria ere berrio zartarra izanen da, Jose Germán Antxon eta oraintxe... E, eh, Peio arte, peio arteren hitzak entzunga izango ditugu e, Praga, Pragara emkuten bidaiaren arira. Garrin, abez batzako batzuk joanen garela Pragara eta joanen gara e, beste abezbatza bat osatzera eta e, indartzera. Benetan, pragan parte hartu behar duen abezbatza, iruineko medialuna abezbatza da. Mhm. Orduan, gu joanen gara medialuna abezbatza indartzera, edo osatzera, edo laguntzera. Serdio zer gaurko e, e, eguraldiko iragarpenak. Eh, uste dut, e, orantxe bertan atertu egin dela pizka bat, baina alata guztiz ere euria barra barra. Ba bai euria barra barra bereziki goizean eingo du eh da gero gero dirudienez atertzera joko du binon e, ikusi beharko dugu biharkoan jakingo dugu alaxi izan deno bai. eta gaurko iragarpena formalki esan da zerua oso oso deitu izango dugula prezipitazio ertaina eta ugaria eingo du goizean batez ere dio egunaren bigarren partean trumoiekaitza eta txigorrezateko probabilitatea handia dela dela esaten da, edo azu egiten da, iragarpen honetan mendebal osagaiko aizea ulbizia ibiliko da, goizean aldiz, zipar mendebaldetik finkatuko zaigu, temperatura maksimoetan aldaketarik ez, edo gutxi igoko da, eta itzotz txikia egiteko probabilitatea handia eh, gaur ere. besterik hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago zen orduetan berriozar erratiaren sintonian, FMko eun puntu zortzian, edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.